22 skirsnis Vis dėlto pirmąjį momentą jam pavyko save apgauti. Jie apėmė saugumo ir vienatvės jausmas. Užsikišęs duris, jisai tarėsi neprieinamas. Užpūtę žvakę pasijuto neregimas. Tuomet jis apvaldė save, alkūnėmis atsirėmė į stalą, susiėmė rankomis galvą ir susimastė tamsoje. Kasgi atsitiko? Ar aš sapnuoju? Ką man pasakė? Ar tiesa, kad aš mačiau žaverą? ir kad jis šitaip su manimi kalbėjo. Kas galėtų būti tasai šanmatjė? Vadinasi, jis į mane panašus ar galimas daiktas. O kai pagalvoji, jog dar vakar buvau toks ramus ir visiškai nieko neįtariau. Kągi veikiau vakar šiuo metu? Kuo man grėsia šis įvykis? Kuo jis baigsis? Ką daryti? Štai kokias kančias jis pergyveno jos smegenys neteko galio sulaikyti mintis, jos kunkuliavo nelyginant bangus, ir jis abiem rankom spaudė savo kaktą, galgi jas sustabdys. Iš jo sumaišties, kuri trikdė jo valią bei protą ir kuriais mėgino įsiaiškinti, o paskui tvirtai apsispręsti, kilo tik tai skausmingas nerimas. Jo galva degte degi, jis priejo prie lango ir jį plačiai atvėrė, danguje nebuvo nei vienos žvaigždės, Jis sugrįžo prie stalo ir vėl atsisėdo prie jo. Šitai praslenko pirmoji valanda. Tačiau neaiškus minčių kontūrai pamažu ėmė gauti ryškias ir apibrieštas formas jo sąmonėje, ir jis galėjo tikroje šviesoje pamatyti, jei ne bendrą padėties vaizdą, tai bent kai kurias detalės. Visų pirmai suprato, kad nors ir kokia nepaprasta ir kritiška ši padėtis, jis yra visiškas jos šeimininkas – bet nuo to jo sutrikimas tik padidėjo. Nors jo polgiai buvo nukreipti į griežtą ir šventą tikslą, visa, ką jis lik šios dienos dalį, buvo tik duobė, kurią jisai kasi savo vardui palaidoti. Gilaus susikaupimo valandomis, nemigo naktimis jis visų labiausiai bijojo vieno – išgirsti kada nors tariant šį vardą. Jis sakydavo savo, jog tai reikštų visam kam galą jog tą dieną, kada vėl iškil šis vardas, subirės į dulkes visas jo naujasis gyvenimas ir, ką žino, taip pat ir jo naujoji siela. Jie sudrebėdavo vien tik pagalvojęs, kad gali taip atsitikti. Žinoma, jeigu vieną iš tų akimirkų jam kas nors būtų pasakęs, jog ateis valanda, kada šis vardas bus garsiai ištartas, kada tie šlykštų žodžiai, Žanas Valžanas, netikėtai išnirs iš nakties glūdumos ir iškils prieš jį, kada rusti šviesa skirta įsklaidyti paslapčiai, kurią į save apgaubi, staiga blikstelės viršum jo galvos, ir šisai vardas jau nebebus jam baisus, šio išviesa tik tai sutirštins tamsą. Šis perplėštas šydas tik tai užtemdys paslaptį, ši žemės drebėjimas tik sutvirtins jo pastatą, ir šio nepaprasto įvykio rezultatas bus tik tas, kad jo gyvenimas, jeigu jis to panorės, pasidarys dar spindulingesnis ir draugė dar labiau neižvelgiamas ir po jo akistato su Žano Valžano pamikle garbusis ir vertingasis buržua ponas Matlenas taps dar šlovingesnis, dar labiau gerbiamas ir ramesnis negu bet kada. Jeigu kas nors jam būtų šitai pasakęs, jis būtų palengavęs galvą ir palaikęs tuo žodžius nesąmonę. Ir kągi, visa tai kaip tik ir atsitiko – Visa ši neįtikimų dalykų masė tapo realiu faktu ir Dievas leido, kad šioji neįtikimybė verstų tikrovę. Jo mintys vis labiau blaivėjo, vis aiškiau ir aiškiau jis suprato savo padėtį. Jam atrodė, kad jis tik pabudo iš kažkokio sapno ir dabar nakties viduryje, stačia atkalnės lysta žemyn, drebėdamas ir veltui stengdamas susilaikyti prie pat bedugnės krašto. Ir jis aiškiai žiūrėjo toje tamsoje, nepažįstamą svetimą žmogų, kurį likimas laikė juo žanu valžanu ir vieto jo stūmė į prarają, kad praraja užsivertų, kad ras nors iš jų būtinai turi ją kristi, arba vienas, arba antras. Jam reikėjo tik vieno – nekliudyti likimui. Jo sąmonėje viskas ėmė iškėti ir štai ką jis turėjo savo pasakyti – kad jo vieta katorgoje tebėra neužimta, kad ji visą laiką jo laukia – kad ir ką jis darytų, kad mažiulio žervė apiplėšimas turi tenai nuvesti, kad šituščia laisva vieta jo lauks ir jį trauks į save, kol jisai ją užims, kad tai yra neišvengiama ir fatališka. O paskui jis autarė, kad šiuo metu jam atsirado antrininkas, kad matyt kažkokiam šanmatie teko šį nelemtą dalę ir kad dabar jis pats, atlikdamas katurgą šanmatie vardu ir gyvendamas visuomenėje ponų Madleno vardu, gali būti visiškai ramus, jei tik pats nekliudys žmonėms užversti ant to šanmatie galvos gėdos akmenį, kuris likant kapinis akmuo kartą užgriuvęs niekomet jau nebenusiris. Visa tai buvo taip skausminga ir taip nepaprasta, kad jame staiga kilo vienas iš tų neišreiškiamų pojūčių, kurio žmogui lemta patirti nedaugiau kaip du ar tris kartus per visą gyvenimą, kažkas panašaus į sąžinės konvulsiją, kuri sujudina visą, kas yra širdyje abejotino, lygoks ironijos, džiaugsmo ir nevilties mišinys, kažkas tokio, ką būtų galima pavadinti vidinio juoko prasiveržimu. Staigais vėl užsidegė žvakę. Kasgi yra, tariai savo, kogi man bijoti? Kamgi man apie tai kalvoti? Dabar aš išgelbėtas, viskas baigta. Buvo tik vienos praviros durys, pro kurias mano praeitis galėjo įsibrauti mano gyvenimą, dabar šitos durys užmūrytos, visiems laikams šitas žaveras, kuris taip ilgai man drumsti ramybę, šis grėslus instinktas, kuris atrodė buvo įspėjęs, kas aš esu, kuris dievaži tikrai buvo viską įspėjęs ir visur mane seki, šis baisus medžioklinis šuo, visuomet mane tykojas, štai pagaliau suklaidintas, suglumintas, visiškai pametęs pėtsakus. Dabar žaveras patenkintas, jis paliks mane ramybėje, jis turi pasigavę savo žaną valžaną. Ką žino, galbūt jis net panorės persikelti į kitą miestą. Ir visa tai vyko mane piršto nepajudinus. Aš visiškai nieku nedėtas. Pagaliau, kasgi visame tame yra bloga? Garbė žodį, žmonės mane pamatę galėtų pamanyti, jog mane ištiko kažkokia katastrofa. Bet jeigu kas ir pateko į nelaimę, tai jokių būdu ne dėl mano kaltės. Visa tai parodė apvaizdą. Matyti, Tokia jos valia. Ar aš turiu teisę ardyti, kas jo sutvarkyta? Kogi aš dabar noriu? Ko man kištis? Šitai manęs neliečia. Kaip, aš nepatenkintas? Bet kogi man dar reikia? Tikslas, kurio aš tiek metų siekiau, mano naktų svajonė, tai, ko aš maldavau dangų, štai pasiekta, aš saugus. Taip nori Dievas. Aš neturiu priešintis Dievo valiai. O kodėl Dievas to nori? Kad aš galėčiau tęsti toliau, ką esu pradėjęs, kad galėčiau daryti gerą, kad ateityje rodyčiau kitiems didį ir skatinti pavyzdį, pagaliau, kad toji bausmė, kurią iškenčiau, toji dorybė, kurią atgavau, duotų man nors truputėlį laimės. Tikrai nesuprantu, kodėl pabūgau naiti pas tą šaunų į kleboną ir papasakoti jam viską kaip per išpažinti, paprašyti jo patarimo – Be jokios abejonės, jis man būtų tą patį pasakęs. Nutarta. Tegu viskas eina savaime. Tegu viską reikiuoja gerasis dievas. Šitaip jis kalbėjo su savimi, savo sąžinės gelmise, pasilenkęs prie to, ką būtų galim pavadinti jo paties sielos bedugne. Jis pakilo nuo kėdės ir ėmė žingsniuoti po kambarį. Na, užteks, tarė jis, gan apie tai galvoti. Sprendimas padarytas. Tačiau jis nejautė nei mažiausio džiaugsmo. Priešingai. Negalima uždrausti minčiai sugrįžti prie tam tikro objekto, kaip negalima uždrausti jūrai sugrįžti prie kranto. Jūrininkas šitai vadina potviniu. Nusikalteliui šitai yra sąžinės graužimas. Dievas sukelia sielą kaip vandenyną. Po valandėlės jisai prieš savo valią vėl pradėjo tą klaikų dialogą, kuriame pats kalbėjo ir pats klausėsi, sakydamas tai, ką jam norėjusi nutirėti, klausydamasis to, ko jam nesinorėjo girdėti, pasiduodamas tai slėpiningajai galiai, kuri jam sakė, galvok, kai prieš du tūkstančius metų buvo sakiusi kitam pasmerktajam, eik. Kad mes būtume teisingai suprasti, prieš tesdami savo pasakojimą, turime valandėlę staptelti ir padaryti vieną būtiną pastabą. Mes žinome, kad žmonės patys su savimi kalba, kad nėra tokios mastančios būtybės, kuri nebūtų šito patyrusi. Net galima pasakyti, kad žodis esti pati nuostabiausia paslaptis tada, kada jis aidi žmogaus viduje, eidamas nuo minties į sąžinę ir grįždamas nuo sąžinės į mintį. Tik šitaip reikia suprasti dažnai šiame skyriuje randamus posakius. Jis tarė, jis sušuko. Mes sau tarėme, sau kalbame, sau sušunkame savo aš gilumoje, netrikdydami išorinės tylos. Mūsų viduje didžiausias amišis, viskas mumise kalba įskyrus lūpas, realūs sielos sąjūdžiai, kad ir nematomi, neapčiuopiami, vis dėlto yra realūs. Taigi jis save paklausė, kągi jis nusprendė. Jis savo uždavė klausimą, kas yra tasai jo padarytas sprendimas. Ir prisipažino pats savo, jog visa ką jis taip gudriai sukombinavo savo prote, yra baisinga, jog žodžiai, tegu viskas eina savaime, tegu viską reikiuoja Dievas, yra tiesiog koktus. Leisti vykti šiai likimo ir žmonių klaidai, jai nekliudyti, dalyvauti joje savo tylėjimu, žodžiu nieko nedaryti, reiškia viską daryti. Tai yra paskutinis negarbingo veidmainiškumo laipsnis – Tai nusikaltimas, žemas, klastingas, niekšiškas, nešvankus, koktus. Pirmą kartą per aštuonerius metus nelaimingas žmogus pajuto aitrų piktos minties ir pikto darbo skonį ir su pasibjaurėjimu jį spjovė. Jis tardė save toliau. Rūščiai save paklausė, ką reiškia šie jo patie žodžiai. Mano tikslas pasiektas. Pareiškė savo, kad jo gyvenimas iš tikrųjų turėjo tikslą. Tačiau kokį tikslą? Slėpti savo vardą – apgaudinėti policiją. Argi vardan tokio menko dalyko jis padarė visą, ką yra padaręs? Argi neturėjo kito tikslo, aukšto ir tikro? Ne savo gyvybę išgelbėti, bet savo sielą. Vėl tapti garbingu ir geru žmogumi, būti teisuoliu. Juk tik tai šito, vien tik tai šito jis visuomet siekė ir kaip tik šito siekti jam buvo įsakęs vyskupas. Uždaryti duris į praeitį – Dieve didis, bet argi šitokiu būdu jisai jas uždarys? Savo gėdingų poilgių jis vėl jas plačiai atvers, vėl taps vagimi ir visų niekšingiausių vagimi. Jis iš kito pavoks gyvenimą, gyvybę, ramybę, vietą pasaulyje. Jis taps galva žudžiu. Nužudys, moraliai nužudys tą pasigailėtiną žmogų, pasmerks jį gyvai mirčiai, tai mirčiai po plynų dangumi kuri vadinama katurga. Priešingai duoti save išgelbėti tą žmogų, tapusi nelemtos klaidos auka, vėl prisijimti savo tikrąjį vardą, iš pareigos vėl tapti katurgininku Žanu Valžanu, tai iš tikrųjų reikštų užbaigti savo atsinaujinimą ir visiems laikams uždaryti vartus to pragaro, iš kurio yra išėjęs. Vėl patekęs į jį fiziškai, jis ištruks iš jo moraliai. Taip, jis turi tai padaryti. Jeigu jis nepadarys šito, jis nebus nič nieko padaręs. Visas jo gyvenimas bus buvęs nereikalingas, visa jo gaila bus vėjais nuėjusi, ir jam beliks tik pasakyti, kuriam galui visa tai buvo daroma. Jis jautė, kad vyskupas yra čia šalia jo, kad mirusi vyskupą jis jaučia aiškiau, negu kad jaustų gyvą, kad vyskupas įdėmiai žiūri į jį, kad dabar meras Madlenas su visomis savo dorybėmis jam būtų šlykštus, o katurgininkas Žanas Valžanas jokyse būtų tyras ir gerbtinas, kad žmonės mato jo kaukę, o vyskupas regi jo tikrąjį veidą, kad žmonės mato jo gyvenimą, o vyskupas regi jo sąžinę. Taigi reikia vykti į rasą, išlaisvinti tariamą į Žaną Valžaną ir įduoti tikrąjį. Deja, tai didžių didžiausia iš visų aukų, skaudžių skaudžiausiai iš visų pergalių, paskutinis žingsnis, kurį reikia žengti, skausmingas likimas. Jis gali tapti teisuoliu dievo akise, tiek užsitraukdamas gėdą žmonių akise. Kągi, tarė jis, reikia apsispręsti šitaip, reikia atlikti savo pareigą, reikia išgelbėti tą žmogų. Šiuo žodžius jis ištarė garsiai, pats nesižinodamas, kad balsiai kalba. Jisai pasiėmė saskaitybos knygas, patikrino jas ir sutvarkė, įmetė į ugnį pluoštą vekselių, tai buvo skolos smulkių prekėjų, atsidūrusių sunkioje padėtyje. Parašė vieną laišką, užanspaudavo jį, ir jei kas šią akimirką būtų buvęs kambaryje, būtų galėjęs ant voko perskaityti. Ponui Lafitui bankininkui Artuo gatvė Paryžius. Iš vieno stalčiaus įsiėmė piniginę, joje buvo keletas banknotų ir pasas – su kuriuo šiais metais buvo nuvykęs į rinkimus. Jei kas dabar būtų stebėjęs poną Madleną, kai jis paskendęs giliuose mintise darė šiuos įvairius veiksmus, tai nebūtų galėjęs įspėti, kas vyksta jo sieloje. Tik protarpiais jo lūpo sukrutėdavo, kartais jis pakeldavo galvą ir įsmeigdavo žvilgsnį į kokį nors tašką sienoje, tarytum, kaip tik tenai būtų kažkas, iš ko jis lauktų atsakymų ir išaiškinimų. Parašęs Lafitui laišką, įsidėjo jį draugę su pinigine į kišenę ir vėl ėmė žingsniuoti po kambarį. Jo minčių eiga nebuvo pakeitusi krypties. Jisai vis tebe matė aiškiai savo pareigą, nubrėžtą žėrinčiomis raidėmis, kurios liepsnojo prieš jo akis, kad ir kur jis būtų kreipę savo žvelgsnį. Eik, prisipažink, įduok save. Taip pat jis matė priešai save, tarytum gyvas ir įgavusias apčiuopiamą formą, tas dvi mintis, kurios lygi šiol sudarė dvilypę jo gyvenimo taisyklę – slėpti savo vardą, daryti savo sielą šventą. Pirmą kartą jos pasirodė prieš jį visiškai ryškiai ir jis pamatė, kas jas skiria. Jisai suprato, jog viena tų dviejų minčių buvo tik tai gera, kai tuo tarpu antra galėjo tapti bloga. Jog viena reiškė pasiaukojimą, o antra savimeilę. Jog viena sakė artimas, o antra sakė aš jog vienos šaltinis yra šviesa, o antros tamsa. Jos grūmėsi tarp savęs, jis matė jas grumentis, kuo ilgiau mąstė, tuo jie dvi augo prieš jo sielos akis. Dabar jos buvo įgavusios milžinišką mastą ir jam atrodė, kad jo sąmonės gilumoje, toje begalybėje, apie kurią mes ką tik kalbėjome, tarp prošvaiščių ir tamsos deivė kovoja su milžinė. Jis buvo perimtas siaubu, bet jam atrodė, kad geroji mintis ima viršų. Jis jautė, kad jo sąžinė ir jo likimas vėl pergyvena lemiamą valandą, kad pirmąją jo naujojo gyvenimo fazę pradėjo vyskupas, o tasai Šanmatijė pradės antrąją. Po didžiojo persilaužimo didysis bandymas. Tuo tarpu jo karšlygiškas susijaudinimas, kuris valandėlę buvo atslūgęs, pamažu vėl ėmė smelktis jam į širdį. Tūkstančiai minčių varstė jos smegenis, bet jos tik stiprino jo pasirežimą. Buvo toks momentas, kada jis kalbėjo savo, jog rasi per daug dėl to dalyko sielojasi, jog tasai šanmatie, tikrai sakant, menka verti žmogutis, jog šiaip ar taip, jisai juk apsivogė ir atsakė savo. Jeigu tas žmogus tikrai pavogė keletą obolių, už tai jam grėsia mėno kalėjimo – Čia dar toli iki katurgus. O be to nežinia, ar tikrai jis padarė tą vagystę, ar ta tai įrodyta. Žano Valžano vardas įslegia ir matyt atpalaiduoja nuo įrodymų. Juk ar ne visuomet karališkieji prokurorai šitaip daro. Jį laiko vagimi dėl to, kad jis katurgininkas. Po akimirkos jam šovė į galvą mintis, kad jeigu jis saveiduos, tai galbūt teismas atsižvelgs jo poelgio didviriškumą į jo nepriekaištingą gyvenimą per septynerius metus, į tai, ką jis yra padaręs kraštui ir jo pasigailės. Tačiau šioji prielaida greitai įsisklaidė ir jis aitriai nusišypsojo pagalvojęs, kad pavogęs tuos 40 sų iš mažiulio žirvė, jis tapo recidivistu, kad šis nusikaltimas tikriausiai iškils ir pagal įstatymo raidę jis turės būti nuteistas sunkiems darbams lygi gyvos galvos. Jis atmetė bet kurią iliuziją ir vis labiau ir labiau, toldamas nuo viso, ką žemiška, ėmė ieškoti paguodos ir jėgų kitur. Jis tarė savo, kad reikia atlikti savo pareigą. Kad atlikė savo pareigą, jis gal netgi bus mažiau nelaimingas, kai būtų iš jos įsisukęs. Kad jeigu jis leis viskam vykti savaime ir pasiliks pajūrio Montreilyje, tai pagarba, kuri jį gaubia, jo šlovingas vardas, jo geri darbai, visuotinis palankumas ir respektas, jo gailestingumas, jo turtas, jo populiarumas, jo dorumas. Visa tai bus užnuodyta jo nusikaltimo kartėlio. Ir ko bus verti visi tie šventi darbai, jeigu juos apvainikuos šis niekšingas darbas. O jeigu jis pasiaukos, tai viskas katurga, gėdos tulpas, geležinis ankaklis, žalia kepuraitė, darbas bet vangos, negailestingi žaidinėjimai, viskas įgaus dangišką prasme. Pagaliau jis tarė savo, jog kitaip negali pasielgti, jog toks jau likimas, jog ne jo gali ją pakeisti, kas apvaizdo skirta. Jog šiaip ar taip reikia pasirinkti, arba tariamas dorybingumas ir tikras niekšiškumas, arba tikras šventumas ir tariama gėda. Nuo šios skausmingų minčių painiavos jo drąsa nepalūžo, tačiau smegenys įmeilsti. Nejučiom jis pradėjo galvoti apie ką kitą, apie pašalinius dalykus. Jos milkiniuose pašėlusiai tvenkčiojo kraujas. Jisai vis dar vaikščiojo pirmin ir atgal po kambarį, išmušė vidurnaktį, iš pradžių bažnyčioje, paskui rotušėje. Jis suskaitė ir vieno ir antro laikrodžio 12 dūžių ir palygino abiejų varpų skambesį. Prisėminė, kad prieš keletą dienų pas vieną geležies aužo prekiautoje jis matė įstatytą parduoti seną varpą, ant kurio buvo įrašytas vardas. Antuanas Albenas iš Romenvilio. Jam pasidarė šalta, jis užkūrė kelias pliauskelės židinyje, jam netėjo į galvą uždaryti langą. Tuo tarpu jį vėl apimė stingulys. Jam reikėjo gana didelių pastangų prisiminti, apie ką buvo galvojęs prieš išmušant dvylika. Pagaliau jam pavyko. Ak taip, tarė į savo. Aš nusprendžiau save įduoti. Paskui staiga jam šovė mintis apie Fantiną. Aha, tarė jis. O kasgi bus tai vargšiai moteriškiai? ir vėl jį apėmė abejonės. Fantinos paveikslas taiga iškilęs iš jo kliedėsių, perverė juos lik kokios netikėtos šviesos spindulys. Jam atrodė, kad dabar viskas aplinkui pasikeitė ir jis sušuko. Kasgi čia? Iki šiol aš vis turėjau omenyje tik tai save vieną. Aš tik rūpinausi, kas man pačiam dera. Ar turiu tylėti, ar saveiduoti, slėpti savo asmenybę, ar žudyti savo sielą būti paniekos vertu, bet visų gerbiamų pareigūnų, ar niekinamų, bet pagarbos vertų katurgininku. Tai vis liečia mane patį, vien tik tai mane, tik tai mane. Bet dieve mano, juk visa tai egoizmas. Tai įvairios egoizmo formos, bet vis tiek egoizmo. O jeigu aš truputį pagalvočiau ir apie kitus, juk aukščiausias šventumas rūpinti savo artimu. Pažiūrėkim, įsigilinkim, Jei aš būsiu atmestas, išbrauktas, užmirštas, kas bus iš viso to? Tarkime, aš save įduodu. Mane areštuoja, tą šanmatie paleidžia, mane gražina į katurgą, puiku, o toliau, kas dės iš čia? Ak, juk čia visas kraštas, miestas, fabrikai, pramonė, darbininkai, vyrai, moterys, senukai, vaikai, varguoliai. Juk aš visą tai sukūriau ir mano dėka visi gali gyventi. Visur, kur tik rūksta iš kamino dūmai, aš parūpinau kūrą židinyje ir mėsą puodę, aš sukūriau gerovę, prekybinę apyvartą, kreditą. Iki manęs čia nieko nebuvo. Aš sužadinau, sukėliau, padrasinau, įkvėpiau, paskatinau, visą kraštą praturtinau. Jeigu aš išnyksiu, išnyks jo siela. Jeigu aš pasitrauksiu, viskas apmirs. O toji moteris, kuri tiek iškentėjo, kuri tokia verta pasigaidėjimo, nors ir puolusi, kurios nelaimių atsitiktiniai priežastis esu aš, o tas kūdikis, kurį aš rengiausi parvežti, kurį pažadėjau gražinti motinai. Ar aš neprivalau padaryti, ką nors šiai motinai, jėdant būtų atitaisytas blogis, kurį jį per mane patyrė? Jeigu aš išnykstu, kas tada? Motina miršta, kūdikiu nebėra kam rūpintis. Štai kas atsitiks, jeigu aš save įduosiu. Na, o jeigu neįduosiu? Pažiūrėkime, kas bus, jeigu aš savęs neįduodu. Uždavę savo šį klausimą, jis staptelėjo, akimirką lyg susviravo ir sobėjojo, tačiau šią akimirką buvo trumpa ir jis ramiai savo pačiam atsakė. Kągi, ta žmogus eis į katurgą, tai tiesa, bet po šims juk jisai vagis. Galiu kiek noriu aš savo sakyti, kad jis nevagis, vis tiek jis vagis. O aš, aš lieku čia, tęsiu toliau, ką esu pradėjęs. Po dešimties metų aš būsiu pelnęs dešimt milijonų, juos paskleisiu visame krašte, man pačiam nieko nereikia, kam man pinigai. Ką aš darau, darau ne savo. Visų gerovė nuolat auga, pramonė atkunta ir atgyja, gamyklų ir fabrikų daugėja, šeimų, šimtai šeimų, tūkstančiai šeimų laimingos. Gyventojų skaičius auga, Kur buvo tik fermos, atsiranda sodžiai, kur nieko nebuvo, atsiranda fermos, nyksta skurdas, o draugė su skurdu dingsta ištvirkavimas, prostitucija, vagystės, žudimai, visos įdos, visi nusikaltimai. Ir šį vargšį motiną auklėja savo kūdikį, visas kraštas turtingas ir gyvena dorai. Ak, koks aš būčiau beprotis, stačiai pamišelis, jeigu eičiau savęs įduoti. Iš tikrųjų reikia viską apgalvoti ir neskubėti. Kaip? Vien dėl to, kad man norisi vaidinti didų ir didžiadvasį žmogų. Bet juk tai galų gale tikra melodrama. Vien dėl to, kad aš galvoju tik apie save, apie save vieną ir noriu išgelbėti nuo bausmės galbūt truputį per griežtos, bet iš esmės teisingos, nežinia ką, vagį, aiškiausia, niekša. Dėl to turi žūti visas kraštas. Nelaiminga moteris tegu gauna galą ligoninėje – Nelaiminga mergytė, tegu gauna galą gatvėje, kaip šunys. Ak, bet juk šitai siaubinga. Ir motina net nepamatys savo kūdikio, o mergytė bus beveik nie nepažinusi savo motinos. Ir visa tai dėl to seno niekšo obolių vagies, kuris tikriausiai yra nusipelnęs katurgus, jeigu ne už šį nusikaltimą, tai už kurį nors kitą. Labai jau sažiningai išgelbėti nusikaltelį ir paukoti nekaltus, išgelbėti seną valkatą, kuriam ir tai belikė gyventi gal tik keleri metai, ir kuriam neką blogiau bus katurgoje negu jo lūšnoje, ir paukoti viso krašto gyventojus, motinas, žmonas, vaikus. Ta vargšė kozetė, kuri tik mane vieną te turi pasaulyje, o dabar tikriausiai visą nuo šalčio pamelinavusi dreba tų tenardė lindinėje. Kokie turi būti šuns nukeitie žmonės? Ir aš net liksiu savo pareigos šioms vargšėms būtybėms – Nueisiu ir savei duosiu. Padarysiu tokią neįtikimą kvailybę. Įsivaizduokime visų blogiausią atvejį. Tarkime, kad šiame polgyje glūdi kažkas blogo ir kad mano sąžinė kada nors man prikaišius, tačiau dėl kitų labo priimti šios priekaištus, kurie kankins tik mane vieną, padaryti šį blogą darbą, kuris liečia tik mano paties sielą, čia ir bus pasiaukojimas, čia ir bus dorybė. Jis atsistojo ir vėl pradėjo žingsniuoti. Šį kartą jis buvo tarytum patenkintas. Deimantus galima atrasti tik žemės gilybių patamsiuose. Tiesas galima atrasti tik sielos gelmėse. Jam atrodė, kad nusileidęs į tas gelmes ir ilgai grabinėjęs tuose patamsiuose, jis pagaliau atrado vieną tų deimantų, vieną tų tiesų ir ją laiko savo rankose. Jie žiūrėjo ją, apakintas jos blizgesio. Taigi, pagalvojo jis, taip ir yra. Aš nesuklydau. Aš suradau sprendimą. Reikia pagaliau ties ko nors sustoti. Aš apsirikau. Tegu viskas vyksta savaime. Nereikia daugiau sviruoti, nereikia trauktis. Šito reikalauja visų interesai, o ne mano vieno. Aš esu Madlenas ir liksiu Madlenas. Vargas tam, kuris yra Žanas Valžanas. Tai jau nebe aš. Aš nebepažįstu to žmogaus, Nežinau, kas jis toks. Jeigu dabar yra kažkas, kuris vadinasi Žanas Valžanas, tegu jis tvarkosi kaip išmanydamas. Šitai manęs neriečia. Tai fatališkas vardas, plevenantis tamsoje. O jeigu taip atsitiks, kad jis staiga staptelis ir užgrius kam nors ant galvos, kągi, juo blogiau tai galvai. Jisai pasižiūrėjo į save mažame veidrodėlyje, kuris stovėjo ant žydinio ir tarė – Namat, kai tik apsisprendžiau, tuoj pasidarė lengviau. Dabar aš visai kitaip atrodau. Jis dar kiek pažingsnevo po kambarį, paskui staiga sustojo. Štai kas, tarė jis. Nereikia dvejoti, kas įvyks man šitaip apsisprendus. Dar yra gėjų mane siejančių su tuo žanu valžanu. Reikia jas sutraukyti. Čia pat šitame kambaryje yra daiktų, kurie galėtų mane išduoti, nebilių daiktų, kurie galėtų būti liudininkais. Visa tai turi išnykti. Nutarta. Jis pasirausė kišenėje, įsitraukė iš jos piniginę, atsidarė ir įsėmė nedidelį raktuką. Įkišo raktelį į vos pastebimą užrakto skilutę, padarytą tamsiausioje sienos apmušalų piešinio vietoje, atsidarė užnarvėlis, kažkas panašaus į slaptą spintą, įtaisytą tarp kambario kertės ir židinio gaupto. Šioje slaptavietėje buvo tik tai kažkokie skarmalai, mėlyno kilto palaidinį, palaikės kelnis, sena kuprinė ir stora gumbuota ir škėtmedžio lasda abiejose galose geležimi apkaustyta.